Булат глянув на філа Професор уже сховав пістолет, копав чобітьми сніг і теж кидав у собачу веремію. Булат підійшов, і філмарш до нього всміхнувся. Чортів ескімос. Я не хотів би завдавати йому прикрощів. Нехай везе, містер Матроуз. Нехай коли вважає за можливе, відповів Булат. Американець йому сподобався, надиво швидко зборов у собі роздратування і вийшов сухим з води. Скажіть Ненсенові, хай припиняє цю невчасну гру. Його собак ніхто не збирається вбивати. Незабаром журналісти побрали на плечі свої спальні мішки і, жваво перемовляючись, рушили вперед. Рацію ескімос припасував на нартах. Тепер Булат отримав завдання виконувати роль радиста і йшов у хвості. Разом з тим він стежив і за напрямком руху. Нансен спокійно погукував на собак, мов би нічого не сталося. Ви метис? Булат із цікавістю стежив за поведінкою ескімоса. Який метис? Нансен, певно, не розуміє цього слова. Влад пояснив. У вас норвезьке прізвище. свідки воно? Хтось у вашому роду був норвежець, може, дід? Фрітьоф Нансен, з гордістю мовив ескімос. Він зовсім не був схожий на Метиса, і Булат ще дужче здивувався. Який Фрітьоф Нансен? Містер журналіст, а не знати Фрітьоф Нансен? То було схоже на фарс. Булат уважно придивився до присадкуватого широколицього ескімоса. Як ви опинилися на тому англійському кораблі, Нансен? Ви живете на Британських островах? Собаки трохи відстали від останніх лижників. Нансен гукнув їм уїт, Уіт і знову сміхнувся до Булата відверто гордовитою усмішкою. Я працюю на Бафіновій землі. Чули? Чув. Канада? Канада, сер. А народився в Годхавні. Чули про Годхавн? Гренландія, відповів Булат. Ви працюєте каюром? Каюр, мисливець і тюленолов. Стріляй котики і білуга і полярний бик стріляй. Серед усієї групи Нансен єдиний носив справжній ескімоський костюм, який чимось уподібнював його до тюлені. Нансен звався мій дід. Булат матрос запитливо глянув на каюра. Дід? Отже, ваш дід норвежець? Ескімос. Нансен мовби знущався. Булат нічогісінько не розумів. У наше плем'я був начальник жінка. Жінка була вождем. Місіс Акатіра, дуже-дуже старий, 80 років, 90 або й 100, дуже-дуже старий місіс начальник плем'я. Акатіра бачила багато білі чоловіки, багато бачила, а білі жінки ні. Білі жінки не приїздили в Гренландія. Та якось один мисливець прийшов і сказав А Катіро, я бачив білий жінок. А Катіро не хоче вірити. Це тебе хтось обдурив, білий жінок не буває. Я бачив її в Одхавнському порту, коли продавав тюленячі шкури. До Годхавна ти сто миль. Плем'я було тюлені на півночі, та Акатіра взяла три собак, стала на лижі і пішла сама доход хавна. Ота біла місіс і досі була там. Вона приїхала з чоловіком. Акатіра дивитись на білий жінка так. Ескімос виразно витріщив очі. Дуже-дуже красивий білий жінок, сказала Акатіра. Досі вона вважає, що білий жінок не буває. Вона спитала ту жінок, як тебе звати? Білий жінок відповіла. Місіс Нансен, а для чого тобі? Я назву твоїм ім'ям свого сина.